انطلق في ثبت يا فتى مع مع ذب عن الدين من شر قوم بغى انطلق في ثبت يا فتى مع مع ذب عن الدين من شر الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عز برادرlar آه، الحمد لله shom diyoridagi qilayotgan jihodimiz e, bu bir afzal eng afzal ishlardan bittasi ammo lekin agar shu ishda e, ilmga ega bo'linmaydigan bo'lsa mana shu ishda bir ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa uni xatosi ko'p bo'ladi xuddi e, umar ibn abdulaziz aytganlaridek man amila bi bi kana ma yufsidu aksara mimma yuslih agar kim bitta ishda uni ilmsiz qiladigan bo'lsa uni to'g'irlovchi narsasidan ko'ra buzadigan narsasi ko'p bo'ladi deb aytadi shuning uchun biz jihod qilamiz alhamdulillah alloh subhana taolo buyurgani uchun lekin mana shu jihodda agar e, fiqhini o'rganmaydigan bo'lsak uni to'g'irlovchi narsasidan ko'ra buzuvchisi ko'p bo'ladi shuning uchun e, jihod fiqhini o'rganishligimiz e, bugungi kunda hozirgi jihod qilib turgan barcha birodarlarga farzayn bo'ladi nimaga desa kim bir kimdir bir namoz o'qiyman desa uni ilmini o'rganishlik unga farz bo'ladi ya'ni o'zidan o'zi kelib turib xohlagan rakatni o'qib xohlagancha rakat o'qib yoki xohlagancha bir ruku qilib boshqa qilib o'zi xohlagandek qilib ketavermaydi illo alloh va rasuli ko'rsatganidek qiladi barchamizga ma'lumki islomda bitta amalni qilishlik uchun niyat juda muhim ahamiyatga ega ya'ni qaysi bir muallif ko'rmang kitob yozishidan oldin niyat haqida aytib o'tadi chunki bu niyat e, bu ibodatni negizi hisoblanadi shu bilan u alloh subhana taoloni huzurida e'tibori qanchalik bo'lishligi niyatga qarab bo'ladi alloh subhana taolo aytadiki vama umiru illa liyabudulloha muxlisina lahuddin hunafa va yuqimu solata va yu'tu zakat holbuki ular faqatgina yagona allohga o'zi uchun dinni xolis qilgan to'g'ri to'g'ri yo'ldan olmagan hollarda ibodat qilishga va namozni tuks ado etishlikka hamda zakotni haqdorlarga e, ato etishga buyurgandilar va bu mashhur hadis bor umar ibn hattob roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق عليه بيان حادث يعني برشا مزجر مشهور lekin bu hadisni ma'nosini e, ko'pchilik yaxshi e'tibor bermaydida bu ko'p aytilavergandan keyin bir narsa e, e'tibor e'tibor berishlik e, nuqtasi kamayib boradi shuning uchun har bir aytilganda bu niyat haqida niyatimizni yangilab olaveramiz har bir ibodatda shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptiki agar kimni hijrati alloh va rasuli uchun bo'ladigan bo'lsa uning hijrati alloh va rasuli uchun bo'libdi va kimni hijrati bu dunyoga yetishiladigan dunyo uchun yoki uylanadigan ayol uchun bo'ladigan bo'lsa uni hijrati o'sha narsa uchun bo'libdi deb aytyapti shuning uchun e, ikkinchisiga bu ikkinchi aytishligida xuddi uylaniladigan ayol uchun yoki yetishiladigan dunyo uchun deb kalimani qaytarib o'tirmadida o'sha hijrat qilgan narsasiga deb qo'ydi uni e, qiymati qanchalik pastligini anglatadi bu narsa shuning uchun har bir niyatimiz e, alloh uchun bo'ladigan bo'lsa xolis bo'ladigan bo'lsa inshaalloh uni Э, vazni ham shunga qarab bo'ladi sahobalarni hayotiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak e, ajoyib bir ixlos namunalarini ko'ramiz buni masalan ali ibn abu tolib roziyallohu anhuda ko'rishimiz mumkin u kishi bir mushrik bilan e, jang edilarda shunda e, jang paytida ali roziyallohu urdilar u mushuk tiz cho'kkandan keyin ali roziyallohuga tupurdi yuziga tupuradi shunda ali roziyallohu shunday qilichini ko'taradida qilichini tashlab bor ketaver deb aytadi shunda mushrik hayron bo'lib ustimdan kulyapsan nima o'ldirmani deb aytadi yo'q ketaver deb aytadi shunda mushrik sababini so'raydi ali roziyallohu nima deydi e'tibor beramiz shu nuqtaga san bilan urushayotganimda olloh uchun dini uchun urushayotgan edim ollohni dini uchun urushayotgan edim ammo yuzimga tupurganingdan g'azabdan keyin g'azab bilan urushni boshladim man agar g'azabdan urushadigan bo'lsam alloh uchun bo'lmagani uchun man bu narsani tark qilaman deb aytadi mushrik mana shu kalimani o'zi buyukligiga mana bu buyuk e'tiqod buyuk iymon oldida taslim bo'ladida mana shu mushrik keyin nima bo'ladi islomga kiradi shuning uchun bizni har bir amallarimiz qur'on va sunnatga muvofiq bo'laversin alloh subhanahu taolo o'zi bizni yo'llarimizni oson qilib qo'yadi biz ko'p narsalarni qur'on sunnatga muvofiq qilmaymiz deb chiranib yotamizda keyin undan yaxshi natija chiqmaydi darhaqiqat bu niyat e, amalni asosi hisoblanadi shuning uchun e, yaxshi amal yaxshi niyat ustiga yaxshi amal barpo bo'ladida e, odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha keladigan barcha odamzod so'z va amalda ixlos qilishlikka buyurgan avvalgi payg'ambarlardan tortib hozir to bugungi kunimizgacha va hatto hozirgi kundagi ulamolar ham eng asosiy gapiradigan birinchi mavzusi ixlos bo'ladida shuning uchun ixlosga qattiq e'tibor berishligimiz kerak mayli biz ko'p amal qilmaylik ko'p terlab pishmaylik lekin ixlos bilan kichkina bo'lsa ham amal qilaylik xuddi masalan o'sha bir fohish ayol e, kovushida itni sug'orib qo'ygani uchun jannatga kirdi lekin hamma it sug'organ kishi ham jannatga kiravermaydi hammamiz bilamiz shunday amallarni ixlos bilan qilishlik orqali kichkina amallar ham e, katta narsaga aylanadi shuning uchun e, agar daraxtni ildizi mustahkam bo'lsa uni tanasini qancha qirqib kesib tashlanmasin o'saveradi ammo uni ildizi qo'porib tashlanadigan bo'lsa u tezda quriydi xuddi shunga o'xshab e, qancha amal qilinmasin unda ixlos bo'lmaydigan bo'lsa o'sha e, yengil bir narsa kabi uchib ketadi agar u ildizi baquvvat bo'lib ya'ni ixlos kuchli bo'ladigan bo'lsa u amalda inshaalloh uni e'tibori tarozida qiyomatdagi tarozidagi mezondagi og'irligi ham katta bo'ladi shu bilan birga biz e, jihod ilmini o'rganishga haris bo'lishligimiz kerak chunki shariatni o'rnatamiz deb kelganda masalan e, biz mujohidlar shu yerda shariatni o'rnatamiz deb kelgan kishilar o'zi shariatni yaxshi bilishligi kerakda u hamma yerlarni fath qilib boshqa qilgandan keyin o'zimizni havoyi nafsimiz bilan yoki biror bir amirul havoyi nafsi bilan boshqaradigan bo'lsak oxiri bu omadsizlik bo'ladi ya'ni tezda buzilib ketadi shuning uchun e, jihod ilmini puxta o'rganadigan bo'lsak bu yo'lda e, amalimizga riyo aralashmaydigan bo'lsa inshaalloh e, alloh subhana taoloni roziligiga ham erishamiz va bu jihodimiz ham samarali bo'ladi hukamolardan ba'zilari aytadi amalda durust bo'lishi uchun to'rtta narsa kerak qarang e'tibor beramiz amal durust bo'lishi uchun to'rtta narsa kerak birinchi o'rinda amalni boshlashdan oldin ilm kerak chunki amal faqat ilm bilan yaxshi bo'ladi agar e, yuqorida aytib o'tdik amal ilmsiz bo'lsa amalni yaxshi qiladigan narsasidan buzadigan narsasi nima bo'ladi ko'p bo'ladi keyin amalni boshida niyat kerak birinchisi ilm e, bilan bo'ladi amal va u niyat kerak chunki amal niyat bilan solih bo'ladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgandek innamal amalu ya'ni amallar bor magar ham e, niyat bilan bo'ladi ro'za bo'lsin namoz bo'lsin zakot bo'lsin jihod kabi o'sha tartibotlar faqat niyat bilan durust bo'ladi amal durust bo'lishi uchun esa boshqa niyat e, boshida niyat qilishlik kerak uchinchisi e, amalni o'rtasida sabr qilishlik kerak ya'ni e, amallarni tinch xotirjam bajargungacha sabr qilishlik kerak bu sabr degani endi mm, faqat o'sha amal davomida qiyinchiliklarga qiyinchiliklarga sabr qilishga o'zi kirmaydi bu amal qilish davomida o'zi sinovlar keladi mana shu sinovlarga ham turib berishligini sabr deb aytadi shuning uchun mm, nimada asr surasida ham keladi illallazina amanu va solihat va bil haqqi va sabr ya'ni e, inson yutqiziqda magaram solih amallar qilib va uni bir birida haqqa chaqirib va bir birini sabrga chaqirganlar bundan mustasno deydi ya'ni siz haq ustida yuradigan bo'lsangiz iloji yo'q sinov keladi sinov kelmayaptimi demak bir o'zingizga qarab qo'yishingiz kerak to'rtinchisi amalni tugatayotgan vaqtda ham ixlos qilishlik kerak chunki amal ixlossiz qabul qilinmaydi agar ixlos bilan amal qilsangiz alloh subhana taolo sizdan qabul qiladi va insonlarni qalblarini sizga bog'lab qo'yadi shu nabiy vasallamdan e, rivoyat qilinadi e, bir kishi keldida النبي صلى الله عليه وسلم أذلر جن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل آه، حميمة فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه آه، إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بركش كيلدنا بسبب سامان رسول الله Ya alloh yo'lida jihod qilish nima degani o'zi qaysi biri alloh yo'lida jihod qilish dedi bittamiz dedi g'azabdan bittamiz ha hamimiyatdan jang qilamiz dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam e, o'tirgan edi unga qaradida kim dedi ollohni kalimasi oliy bo'lishligi uchun urushadigan bo'lsa mana shu fisabillah deb aytyapti shuning uchun mm, janglarimiz bo'lsin boshqa nima ishimiz bo'lishidan qat'iy nazar biz o'sha fisabillah bo'lyaptimi yoki bo'lmayaptimi shunga qaraylik agar unday bo'lmayotgan bo'lsa ko'p o'zimizni qiynab o'tirmaylik yaxshisi shuning uchun biz e, hamma ishdan oldin birinchi ixlosimizni niyatlarimizni to'g'irlab olaylikda u yog'i o'zi bo'lib ketadi ammo niyat bo'lmasdan niyat to'g'ri bo'lmasdan ixlos bo'lmasdan u ish qilinadigan bo'lsa u ovora bo'lmang oxiri yaxshi bo'lmaydi bu endi e, qisqacha muqaddima edi inshaalloh biz e, alloh qodir qilgancha shu jihod fiqhini oz ozdan bir o'rganib boradigan bo'lsak inshaalloh ham to'g'ri bo'lsa qur'on sunnatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa uni natijasi ham inshaalloh yaxshi bo'ladi va qalblar ham xotirjam bo'ladi bu ishim to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan ikkilanish hammada bo'ladi albatta alloh subhana taolodan qo'rqqan har bir kishida bu ishim to'g'rimikin yoki noto'g'rimikin degan fikr bo'ladi shuning uchun jihod maydonida har